Розмили дощі і зірки, і шляхи. Місяць погас, як старенький ліхтарик, чіпляється небо в загострі дахи, і рветься на клапті, на тіні, на хмари.